ทันธรรมยังติสรณะธรรมนาปาทังพนามเสตุนังสารนังกาจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะธรรมังสารนังกาจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสังฆังสารนังขาจา มิข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตุติยังมีพุทธังสารนังขัจฉามิแง่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตุติยงมีธรรมังสารนังขัจฉามิแง่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ ติยามปิสังฆังสารนังกัจฉามิแม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตาติยามปิพุทธังสารนังกัจฉามิแม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตาติยามปิธรรมังสารนังกัจามิ แม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะตาติยามปีทังคังสารนังกัจจามิแม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะ